Kai oiko despotes pro erhomenos apeentes en tu filu autu kai eipen. Haire gaie, kai catefiles en auton. Kai ante spasato legon. Kalos sdeesais lucie. Estin se idein? Ti prateis. Panta orthos. Pos echeis sum hairo mai soi huutos hos emoi. Criterion. Prostina. Prostonta miam? Uce cei? Alla Proston anthupaton? Ude cei? Alla prostus archontas ex supografes tu diepontos ten eparchian. Potapon destin autoto pragma? O panu mega estin gar rhe matikon hina holon ideis he scholas de su paredre hemin. hoi kritai gar hemeran hemin horisan ten semeron aphasin erumenoi dio boulomai sou parontos perites dikes sou tois une gorois skepsastai Parelabes? parelabon, tinas, tu sus filus, calose poiesas. Sune taxo, peri poien horan, en poioe topoe. Esto foron, ente esto ae, engustes stoas tes nices, metoligon ecei erchomai. Alla paracalo, en noe echois. Amerimnos eis ei moi melesei agomen he meis proston trapesditen labomen para autou denaria hecaton domen dikologo et timetikon kai toi sou ne gorois kai tois nomikois hinas pou daioteron eg dikeis o gin hemas houtos estin La bepara autu kerma kai a coluzei casos sun etaxametha parestin gaios sun caleso omen auton e isten sun bulen ensade e commenta asfalismata parengeilas autoy parengela he marturo poiesas he poiesa hetoimos eis Hetomos εμι, καί ο αντίδικος εν του χέιν θέλει. σιωπέσον, σιωπό. Σιωπέν έχετε, ακούζομεν τεν απόφασιν. Εέκουζας ότι ενοικιέζαμεν γάιε